Forza 64 unen, izenean abiatzen zira Pepe Lamirran, degun zuri? Egun nazier ere. For 64en izenean beraz, Prezeski Pirineo Atlantikoek baute dute indarrik, gaur egun. Ah, eh, nik uste dut eh, bai, eh, Euh, 64, euh, bon, izan duk euh, euh, euh departamentu juntan lehen indara eta guen helbiuria duk eta ara, lehen indar eta, eta presuski Jean-Jacques Lasser horat arek hartia zeren urte uh, izigari important den guen uh, fragil eta bortu alde diantako pu guen politika eta uh, amenazman territorio delako hoi entzunik izan izan din berriz eta uste tartako hartako indargaitza badin. Departamentu horren atxikitzea koherente izaiten alda Ipar Euskal Herriko instituzio batekin edo beharko dira beresi egun batez bi, bi lujaldeak, Bon, eh, denek ados ginen... Eh, kolektivite territorialen honen egiteko, baltzek eta ostikata batez puberalat sarazidu, eta hoai prefetak galtegin do, galtegin deiku, eta bon, kominute daglo baten uh, prentsamentuka baten Bon, ni oso adoniz horren gainen, jakitez lasgariko dificultate handik ukentutu gira, mena haleik behar diago gaitzin hoi prentsamentuka, hoi jaman, eta ikusten diago egun, Eh, departamentiek behar zutien eta galdu behen kompetentzia handienak, eh, sozialaduk eh, handiena hoetaik. mena hoa ikusten jagu eta igan hasteleheni, noano kastetetan jakurri jagu, mena universitarioak eta eraiten di bergeza, ministerio interieroak eta bergeza eraiten dik, eta lehen ministruke bai giberoi bat, gibel itxusia, Eraita zetziela bor depart departamentik eh, suprimatzen ahal eta kompetentziak etziela regioni arbuz uh, eh, orokorki emaiten ahal. Ordin, ekonomia parte bat aipatu di, transportake, mena transport enterurben derako hoik, agluen artin, eta bestik, eta bestek zegien di, kolezuen eta transportak zer egien di, importantutuk, langilen transportak eh, gibloien herri horietaik eta baiunat edo paueat lantegi gehiagi erbuz uh, eh, importantuk eta uste diat, nik kompetentzak horiek ez nuano galtzeko prest, bai kulturan aldetik, bai uh, eh, linguazioan aldetik, uh, eh, eta etxekitzeko guano beno abo. Laborantza ez da ipatzen, prefetaren proposamen hortan, uh, ah. laborantza ez da ipatzen bat ere? Ez du aipatzen, eh, laborantza prefetak eraiten du eh, estaduan eta problema dela. Mena, beti danik, beti danik departamentu juntan laborantza e, eh, dago. Eta partikularski bortuko laborantza. Eta nik e, hoi eraiten ahaldut eta susenki guen helbidia da. Eta denek e, Forza 64 grupa hortan erandugu. Ez padugu laborantza begiatzen. Ez padugu gaztik sordei laguntzen. bortialdian instalatzen, estalatzen norek borti etxekiko du garbi-garbia e, eh, eh, jententako eta norek, norek guen eh, eskualdia laborantzai buz eta moskiner buz badiak kalitate bat bestek ez dutiena norek etxekiko du hoi gehuai buz. Laborantzak ene ustez, bortuko aldin lehen indarra agerazten dik, eta berdiak egoi lehen posizionin begiazi. Forzo 64-en izenean aurkezen zirela egin dugu, zentro eskuina, hola erraiten aldugu. Eh, bazen bulta bat baginakela zu abian zinela, baina askia jitoa izan gira, oroak, ikustea, UMP ere aurkezen zela, etzen aliantzarik posible hor? Ba, grupek aliantzea egin dute eta UMPak eh, guri buz uh, eh, bon, uh, sustengia ikartendu, Demokrazian gituk, eta demokrazio horrek eh, eran hidik denek, denek presentatzen haldiela, eh, eta nuren izenin hoi ez teat erraiten, ez duk, ez duk problema. Nik ez teat txekurak hartaikuken, nik eren eskualdi amaite diat, herrientako populazioniai beti lan egin diat, ni ene kartielin bizinuk, ene jenten biziazteko hornek eta laguntzeko eta orokorki ekarteko gehu haibuz. Eta ez teat beste susen bideik. Hua jat eta hortan ahinuk batu. Sozial gaietan aipatu dugu, ez da baidan ere populakuntza sartzen ari zera, diru laguntzak tipitzen, preseski nola ubetu sistema, pasatzen balimaz mazirazu, diru gutiagorekin. Ha, ah, bena hoi, uh, nik ez teat eraiten diru gutiago ikan dugula. Uh, Orokorki uh, Orokorki, ez, una ez duk egia, ez duk egia. Uh, e, Uai dira laurte, uh, e, seie hun eta hamazortzi miliun uh, errezeta bagunian funtzionamentin, eta igan urtin, seie hun eta hiutan hoita hamabos Ez duk apaltu, solamente ordian, bi, mi, hamekan eta hamarian, boste hun miliun depantzea bagunian funtzionamentin, eta sei egun eta hamar eta igan gutuk lau urtez. Beharko diago hoi komprenutu, noa jondien sosoik. Guen uh, eh, amprentake guatututuk, itxuski, eta ez diag ikusi herri erbuz, herri txipi erbuz, bortuko aldi haibuz, ez diag lagungua eh, hobenik ikusi. Ordin hor, gaisa izigaria izan duk, solamente ikusten diag gentik eh, jente berrik jiten jela, kader superior hoietaik, tenenokrat handi hoietaik, eta hoieti hoa eventko departamentuko politika egiten. Berdiak berri zara hasi, jentekin lanin, autetxieken lanin, eta petik goiti goen politika ekai, itxuski, itxuski galtzen aibeta, eh, gune hoi, lagungua hoi, eta espadia jenten bus ara jartzen, ez teatuzte uh, eh, gehuak eh, politikai buz janti e ikraiko din. Garazi baigori siberua ere muortan eh, eskuararen inguruan, azken amarkadetan behar bada da mm, ipagalde mailan eh, leku bat eskuara txiki den, baina dinamika ere gain behiti bira buruz uh, abian da, ze proposatzen alda ere muortan uh, departamentuaren aldetik? Lehenik nien undian ados uh, e, dekupaje berri horrek ilan. Zeren proposatu gynian, Siberuan izan dadin mentu bat eta garazin bai beste bat. Zeren, e, tako, lau autetxe begiatuko gintian. Huai bigatitik jagu. Ikusi jagu, ez dela autetxik eta galdu departamentu guntan. Mena bai, hoita zazpietaik, beroita amabietaik, hoita zazpietaik kantonamentu eta heltu gytuk eta lautan hoita hamalau autetxe ez duk eta ekonomia aldetik daugeginik hor, hoi politik aldetik izan duk. Eta gu egin txan lehene garaziba igori ekilan lanin, bai komision Zendikali ekilan, bai Lider Montaña hori ekilan, bai eh, Komunio Elkaruaikilan, Herri Elkaruarkinen eta eh, turismoen aldetik, denen ekonomian aldetik. Eta zean dauge kambiatuko, solamente frakesea bat ekaidikie, autetxiak muztez eta herri handier doblatzez. Nik ez teatu uste hoi gaiza izigaria den, eta ordin guen mintzazian gainen, guen bizitzeko moldian gainen. Ikusten jak eh, guen kartiel prauetan, denak guk eta begiatzen tutugula, bortuko aldia azkar duk dinamiko azkarbapadik eta horren etxekitzia duke guen helbibia eta bai Euskararen laguntzia prefosta. Pepera Mirando goitarazten dugu aurkezten zirela eta mm, heldu den eh, igandeko eh, hauteskunde entzat, martxuaren ogoita bian iraganen uh, baitira departamendugu, boz horiek miresker. Miresker zier. Euskal Mendia antoramenduan egon gite zen, Pepe Lamiran entzun dugu ostioan, eta huai Leoni agergarai EH e Bairen izenean, egun hon zuri? Egun hon. Oai hartio, eh, aurkesten eh, ziren eh, Lujaldean, Baigurri Eskuin, Garazi Esker, Sibiruan Eskerrata Zentroa, zer proposatzen duzie horiek proposatzen ez zuten aurain arte? Ebe, proposatzen dugu eskual herri haine egituratzia eta ez da egunkua, zen eta aspaldiko militantismoak eh, abertzalek, eh, aspaldiko militantismoan abertzalek galtatzen die, eh, Julianesko politika baten jaikitzia, herritarekin eta ez Parisen santralizatuik dien talde politikuen esku. Zen eta hoa ertinu, ikusi dugu zehen eta heltu gien, gue bereziki gue eskualdien, deitzen da desertifikazio rural, dezertifikazio medikal, diagnostika eh, ja erran ez dela baikoja, bena uh, guke jaiten dugu herri indarekin behar dela herri bat jaiki. Beraz uh, gihautan dutugura abe hastarzunak bai jenteko puruan, bai uh, bai uh, lujalde huntan dien juntarzun horrekin gihauk ahal dugura herria askartzen eta geoko bai kortarzunin batetan ezarten hoi oso argi dugu eta ideia hoi dugu herritarekin ahal bezain untsa partekat nahi. Departamentuko bozak direla, aipatzen da Ipare Euskal Herriaren prefetak egin proposamena, instituzio berriari buruz, uh, eh, biar bereziko ote da, ala ere, alderdi hainitz, agertzen dira Ipare Euskal Herriko instituzio berriaren alde, ez ote da bitxi? Bai, bena, bon, erraiten den bezala, hurrak bere bidia egiten du, eta oso naturalki uste dut uh, herri juntako, fe, euskal herrin, Ehm, hauza um, pezek, politika xalia jaikitzen dienek, ekonomia xali nahi dienek, laboantxan eta bar, horrek ikusten diela, uh, e, uskal herrin indar bat jaikitzen nahi dela, ez da bakarrika bertzale, nahi bai eta habu idea parte Euskal uskal herrik behen nortar indar bat diala, eta indar horrekin, adibidez erraiten ahaldugu, ehuneko hiutan hogeita sei hauza pezek, eh, ipar bai ez tatu diela lujalde kolektibetate baten sedia. Erra nahi beita, finanziamentu, kompetentzia eta politiko deribeo gune ia ekitzen dela ipar euskal herria. Ordean, biar nuk zer, nik entzündut UMP ko jente erraitez, ebe biar nun ber sedia behar hargunuke. Kuntzentzia batuai bada, zentralizatuk dien politikoek ekarpen guti badiela eta berreziki guk ikusten dugu montaña bask dela kohortan. Militantismo gaiza hani txeke die, izan da ekonomia salien kooperatiba jaikitzen eta ba, eta ideia hoi aida hedatzen, eta politika egiteko manea da, lehen lehenik herritar her hitza emaitez. Eta hoi oso baikorki sustengatzen dugu eta hortan dugu egiazki gu esperantza. Ikusten dugu mugimendua bertzalean azken eh, denboretan um, eh, berbatak lehen baino gehi gai gehiago eh, jogatzen direla eta ez gehiago nagusiki aldarrikapen historikoak Euskararen inguruan edo lujaldearen inguruan entzatzen zirezte berbatak mm, Eh, hautesleko e, berri baten harrapatzea? Bon, ez dakit berria den, ez e, ikusten diela ekooperatiba nula jaikik izan den, ikastolak nula jaikik izan dien, zumat e, egitura abertzalek sortu dien, uste dut, abertzalek eta bestek, uste dut, uai, ez zen... Voilà. Frantses sistema politikuk ene idula uh, sobea zentralizatuk dia eta politiko egiteko manea berri bat sortzen aida, jenten byane, eta egia uh, abertzalek gehuag eta habo botz eskuratzen dutugula. Ez gia hai bakotsak gue karriek dela kobaten egiteko, hai gia ahal bezain untsa hegiain hunetan eta uh, uste dut sede hortan lagun hanitz biltzen dela uh, bidien zehar egiazki. Sozial gaietan jakinada kompetentzia nagusia dela soziala, errandugu, eh, ala ere departamenduek estatutik diru gutiago ukanen dute orokorki, nola hobetu sistema, eh, jende saaren laguntzeko adibidez, diru gutiagorekin orokorki. Autoak egin beharko ba, dira? Bai, haitiek eh, eh, egin beharko di, bena bakotsak guetxene, ikusten du gutiago dela, behar dela beste manea zantolatu. Ordin eh, eskatzen halda beti habo eta habo, bena huaiko, wala, Frantzia munduko sortzigeren herria behatxena da, bena ez da sozik. Ordin nunbait zerbait bada, eh? Soza noa juiten den, ikusten delaik munduko lautan hoita hio familiek esku, eskindiela mundiain inerdi eh, abeastar zunain erdia, hola, sozan upai juiten da. Bena ez euh, behar jente oen euh, eskietat. Ordin, euh, segur da, hor, badela haitu egiteko. Uh, adinetakuk aipatzen zuntian, nik uh, berrogei urte gandutut adinetakuen hartatzen etxetan laneko lagunekin. Ikusten du gynundien eskazak, ikusten du gynundien beharunik, Jente hoiek ez die manifik eginen eta ez diek harriketan jatsiko eta hoien familiak lampetuk dia oso bi ofizio junazi Ordin, gu esedetan da hobeki antolatzia gi hauen hartin. Ez da balio egitura haboen sortzia untsa egitura eta serbitxik lan egin dezen algarrekin hasteko, ze beharjune baden eta beharjune hoier nula iardukitzen ahalden. Frantziako sistemak eta hori oso argiki erraiten ahaldu, erraiten du, serbitxu bat beharla, da, sor dezagun bat, kantian beste bat, kantin hiugerren bat, laugerren bat, hola ikusi dutut, bos pasei serbitxu mota, jaikitzen, etxetan, jente adindunen, uh, hartatzeko edo jarraikitzeko sozial mailan. Egitura bat eta bat eta beste bat eta oano beste bat egiteko partez, egin dezagun lujaldeka gihaun arteko alkar lan bat, bai uh, langilen, sozial saileko langilen artin, bai eta familiekin bai eta uh, adindun edo herbaldi dienentako eta segurniz hor balizate sorgia basteko eta e uh, hobeki lan egiteko. Segurniz hortaz Pau erat autatia bazinezte, um, imaginatzen alda ez dela abertzale gehiengo bat izanen pauen e, edo zein gizaz, imaginatzen alda ezkerreko beste alderdiekin e, juntaz zinta izketela? ez dakit, <laughs> hor, euh, nula, nula, ihar detsi, zen eta, bon, pauen jadanik Jean-Michel Galan eta alein jartek entzuna zidi euskal botza. Uh, ene udula behar zen manean, hoi argi da. Uai, uh, kargik eta egin beharrak osoa hultzen dia, nik uste dut, xedetan behar dugula gue haitia egin. Xedia zer den, bi biderbi ez gu nahi, argi kierran dugun eta ez dugun nahi. Bestesal sumaitetan, bai alde izaten ahal Bena, uste dut xedia eta ez gizona ez du emaztia, zinez bai kordateke beti, gue luhaldiai zerbait eman kor ekartendien xedia. Hoi baizik ez dut ihagatzen ahal, eta hoi baitateke departamentin uh, balinbagia delibeo egiteko manea hobena. Sedik bai eta zer, zer egiazki. Eh, Euskal herriai, par nire herriai. agergarai, mire esker. Mire esker zuerin.